utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš do dobara i davoče života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. smo vas, Sveti Kataca, naši Gospodi Isuse Hriste Bože, naš pomiluj nas. Amin. Evo, znači, sestri, sedite se, sedite To ništa se u životu, pa tim pre i u crkvi ne dešava slučajno bez promisla i dopuštenja Božjeg. Tako njegovi sudovi su nama i nepoznati, tako i današnji. Evo, događaj da se da Željko razboleo i nije mogao da dođe, ali eto vi nećete ostati uskraćeni za reč spasenja, jer eto tu naš otac Siniša, neki od vas su ga već upoznali pre dve nedelje kad je održao jedno lepo predavanje, pa evo sada ćete imati priliku da čujete ponovo njegovu reč, dakle otac Željko nije tu, ali je sila Božja i onaj koji daje reč kroz sveštenika je tu među nama i evo kroz oca Sinišu će vam spričati na temu izvor sile, kao što ste i pročitali na plakatu. Pa, eto, ok. Spasenje. trebala da podstakne riječ Božija koju smo čuli, nadam se, svi. Jutro sam svetu liturgiji i svetog evanđelja koji je zapisao sveti apostol evanđelj sluk. Ova tema, izvor sile ili izvor Boga kao sile ljubavi, sile isceljenja, izlječenja, što je, zašto smo mi inače vjerovatno ovdje svi večeras i došli. Ova je tema vezana, dakle, za evanđelje o iscjeljenju krvotočive žene i o vaskrsenju Jairove I mi ćemo nešto reći večeras o tome, a suština te priče je isceljenje vjerom, i spasenje vjerom. U stvari, cilj e, nas ljudi, krajnji cilj Carstva Nebesko nije dakle samo isjeljenje tijela, nego prije svega isjeljenje duše i spasenje naše duše. Da bi odgovorili možda na ili da bi možda negdje našli suštinu odgovora ovog problema kod čovjeka, trebali bi otići na sam početak, odnosno sam početak od otkrovenja koje je nama poznato. A to je, kako nam Gospod kaže u Svetom pismu, u prvoj knjizi Mojsije, u prvoj knjizi Postanja, kaže se, a stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i duhu mu lice duh životni i posta čovjek duša živa. Mi ljudi, ovakvi slabašni, mi mislimo da smo mi centar vasione, a opet mi svako pona osob tako djelamo, tako ponašamo se, tako se osjećamo, da smo mi opet dio čitavog svijeta i da je sve podređeno samo nama. Ono. I ko je bio na prošlom predavanju kad smo pričali o bogatašu Lazaru, dotakli smo se malo toga, da čovjek jednostavno želi sve sve da podredi i misli da se za njega lično stvoreno. Naravno, jeste za čovjeka stvoreno, ali kao čovjeka, kao čovječanstvo, čovjeka kao zajednicu, ali zajednicu sa Bogom, mi smo ovdje svi večeras došli iz razloga, dakle, da čujemo nešto za spasenje svoje duše, svako ima možda neki svoj problem, neku svoju muku, neki svoj krst koji nosi. I svi bi željeli da čujemo kako taj krst, kažemo, negdje e, uspijemo da iznesemo preko Golgote do Golgote, ali onda ide da sa vaskrsnemo sa Gospodom. Da bi to uspjeli, onda moramo da shvatimo i ove riječi koje sam pročitao iz knjige postanja. Dakle, da je Bog tvorac svega, da je Bog dao život čovjeku. On ga je dao, on može da ga uzme, ali i da svaka energija, svaka sila, svaka snaga proističe i proizilazi iz njega. Mi to ljudi često zaboravljamo, pa onda tražimo lijeka ne od tvorca, nego od tvorevine, što je potpuno bezumno. Dakle, lijek treba da se traži od tvorca, a ne od tvorevine, pa mi onda pribjegavamo iako i naravno gospod to stvorio i pomaže, ali bez vjere u Boga mi privilegavamo i travkama i raznim vjerujemo i razne ljude i razne demonske sile i neke alternativne medicine kako ih zovu i tako, a zaboravljamo na onoga koji nam je dao taj život, dao nam to tijelo. Kažu sveti oci da Adam i Eva kad su stvoreni, da su stvoreni pošto su stvoreni po liku, podobiju Božijemu, stvoreni su kao besplatna bića, ali sa tim nekim malim procentom slobode, odnosno ne malim procentom slobode i mogućnosti da, ako žele, mogu da okrenu leđe Bogu i da odvoje Boga. Upravo to čovjek i učinio. Dakle, pogazio je slobodu koju mu je Bog dao pokazuje onaj dar koji Bog dao da živu zajednici sa njim i okrenuo se od Boga, odnosno pogordio se kao i sam nečastiv koji je uzrok svemu tome. I kada je čovjek otpao od Boga, on je tek onda postao smrtan i postao je on bolestima. Čovjek do tada je bio besmrtan, kao što je sada njegova duša besmrtna, ali tada je tijelo njegovo bilo besmrtno. Čovjek nije imao nikakvu bolest, nije imao osjećaj žeći, glad, gladi, e, nije mogao da se povredi. E, to je sve ono što čujemo, što čujemo recimo što možemo da u psalmima, jer Gospod kaže da će one koji u zajednici Bogu sa Bogom, e, da će ga angeli čuvati da se ne spotakne od kamena. Znači, to nam je samo jedan mali primjerak, primjer onoga što se dešavalo uh, prije pada Adama kao čovjeka. Dakle, Adam je bio, nije mogao da se povredi, nije mogao da se razboli i sva tvorevina, sva, sve, sve biljke, sav reljef koji je bio na zemlji bio podređen njemu. Vidimo danas da se priroda pokrenula protiv čovjeka i kažu što vrijeme prolazi, to sve više bitke imaju neke odbrambene mehanizme i životinje i sve nekako okreće se i protiv čovjeka i čovjek protiv prirode i sve tako je negdje udaljeno od Boga i, i to je nažalost sve posljedica tog pada Adama koji mi osjetimo kao njegovi potomci. Dakle, izvor onoga problema o čemu ćemo mi večeras govoriti je u padu čovjekovom, odnosno udaljavanje Boga od čovjeka. Ja bih recimo naveo jedan primjer koji recimo može bar približno da nam objasni kakva je to situacija kada čovjek je priključen na Božiju energiju i kada kada, kada to nije. To vam je kao, recimo, evo imamo ovdje sijalicu, ta sjelica je čovjek, tom prenosnom značiju, koja da bi svjetlila, da bi vršila svoju funkciju, znači da bi imala taj neki svoj život, ona mora biti priključena na električnu energiju. Električna energija se dovodi znači, tim vodovima, žicama, se tako ide do trafoa, od trafoa dalje, znači dolazi iz neke e, iz nekog izvora, da li to bila hidroelektrana ili, ili termoelektrana ili ne znam ja, ima raznih ti sad ovaj, opcija koju Bog dao čovjeku da koristi. Ali, ako prekinemo tu žicu, sijalice će se ugasiti. Znači, nema izvorna paja. E, I sad možemo tu malo još dalje pa dati primjer kako recimo možemo, kako čovjek sam sebe prekida napajanja Božjom energijom, životom vječnim da. Vi znate da žičice, one koje dovode energiju do sijalice, da one mogu da poroziraju. A ta poroz je upravo kriv koji se polako lijepi na čovjeku dušu. I vremenom što se više ta porođa nakuplja, izjeda te žičice i na kraju dolazi prvo sve sporije, sporije dolazi kvalitetna energija, struja, kako nazivamo, a potom dolazi potpuno do prekidanja tog voda. Postoje razna sredstva za čišćenje te korozije ako državamo, recimo to je sveta tajna ispovijest, praštanje, pokajanje i tako dalje, dobra djela. Ali možemo isto i tu žicu da stavimo na u neku izolaciju, kao što je postoje te izolacije kvalitetne, koje će da i tekako zaštite od spoljašnjih utjecaja tu žicu. A to je, rekli smo da je žica naša duša i da je to i ta veza sa Bogom je molitva, a ta izolacija oko te žice je post. Post dobra djela koja štite čovjeka od spoljašnjih uticaja ovoga svijeta i iskušenja ovoga svijeta. Dakle, glavni problem čovjeku je bolest i smrt. Ali, da bi da bi, da bi e, imali nadu i ljubav i vjeru da izađemo iz svega toga, upravo je zato došao Gospod naš Isus Hristos i ponudio nam nenametljivo kroz sveto evanđelje način kako da se izbavimo od tog praroditeljskog grijeha, pada, bolesti i smrti. A to je vjera, nada i ljubav. Ovdje se, ovdje gospod u ovom evanđelju <clears throat> pominje vjeru. Evo ja ću sada da se mi ovako prebacimo evanđelje, sada konkretno pa da protumačimo nešto i da se tim pozabavimo. Ja ću vam pročitati oni koji nisu čuli jutrošnje evanđelje, pa da nešto skažemo o njemu. Sveti apostol Evanđelist Luka zapisao A kad se vrati Isus, srce ga narod, jer ga svi očekiva. I gled ovdje čovjek po imenu Jajer. i on biješe na sinagoge i pavše pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov. Jer u njega bijaše jedinica kći od 12 godina, a ona umiraše. A kad iđaš Isus, narod se tiskao oko njega. I piješe žena neka bolesna od tečenja krvi 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na ljekare i nijedan je nije mogao izliječiti. Vidite, znači, narod očekuje gospoda, Bez obzira što je tu bio izraelski narod koji gospod je raspeo i koji ga nije poznao kao prorok, u koji ga je poznao, koji ga nije poznao kao sina Božijeg, nego je, nego je kao narod koji, e, koji je bio e, vezan za zemaljske stvari, koji je očekivao nekog cara koji će ih izvariti iz rimskog ropstva, koji će im dati e, neka vozemaljska e, obećanja koja su oni očekivali od njega, oni su dakle tražili cara e, zemaljskog, a ne cara nebeskog. Ali po ovom nalogu je očekivao Isusa ovdje, kao što se kaže, on, on kaže, očekivaše narod Isusa kad je on se vratio sa Gecimanskog jezera, gdje je ranije isto učinio dva čuda, oni su čuli za to čudo i očekivali su ga, dakle, i dočekali su ga kao sina Božijeg, znači dočekali su ga sa vjerom. Među narodom bio je i ovaj Jair, koji je bio ugledan čovjek, vidi se, znači bio je starješina sinagoge, bio je sveštenik, ali vidimo sami da to ništa ne znači, da je kćerka jedinica 12 godina koju on imao, gdje je bila na samrti i on se omratio, obratio gospodu e, za pomoć da pomogne šta može. I vidjet ćemo dalje šta se. Ali, dakle, bila je među, e, među ovim ljudima i žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi. Zamislite, 12 godina muke, patnje, sramote, kako se to tada e, doživljavalo, tjeskobe te bolesti, skrivanja jedne žene, ali kao i u slučaju Lazara ubogog, ta je žena to podnosila sa smjerenjem. Kako sa smjerenjem? Zato što ona da je eh, hulila na Boga, da je krivila druge za to, kao što to biva među ljudima, ona ne bi tako tiho, sa smjerenjem i sa vjerom pristupila gospodu, nego to bi bilo sigurno na neki drugi način. Ili možda čak ne bi ni tražila pomoć od gospoda. Iako se vidi da ona ranije, kao što mi to ljudi često činimo, tražila pomoć na svim drugim stranama, kaže. Kaže da je to svoje imanje skoro potrošila na te neke kare, ko zna na koga sve, ali ništa joj nije pomoglo. I kaže, pristupivši sa strane, dotače se skuta haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njene. Dakle, bila je ogromna gužva i mnogo ljudi oko gospoda koji bi se pratili. To je dokaz da isto gospod bio da je činio čuda, da je činio nešto što nije bilo nespakidašnje, nego što nije nikad u istoriji čovječanstva se dešavalo, dešavalo se ti dana oko njega. I narod mnogi je išao za njim i u iščekivanju ne samo toga iz radoznalosti šta će se desiti, nego iz toga da budu uz njega, da budu dio njega, jer biti pored gospoda sigurno je to i osjećala se ta blagoda. Kao i oni danas koji, dakle, obitavaju molitvi sa gospodom, u srcu sa gospodom osjećaju tu blagodat i koji jednom doživi tu blagodat i zajednicu sa Bogom, vjerujte da, da, da je se teško odreće jedino baš da kažemo u nekim padovima koji, koji ovaj, čovjeka u nekim okolnostima naredu na to. I reče Isus, ko je to što me se dotače? A kada svi odricahu, reče Petar i koji bijahu s njim, nastavniče, narod te opolio i gurate, a ti govoriš koje je to što me se dotače. Vidite, gospod je upravo i sve ovo što se desilo htio da iznese na vidjelo. Dakle, nije bilo u cilju samo izlječenje ove bolesne žene, nego gospod htio kako onima koji su bili još tu oko njega, tako evo i nama danas ovdje i svim pokoljenjima koji su slušali ovo sveto evanđelje, da ostavi jedan trag i da prikaže to čudo. Jer u ostalom on zbog ovih stvari, kao što je ovo isceljenje, je i obukao se tijelo čovječe i postao čovjek da bi nas spasao tim svojim djelima koje on činio. I Petar kaže, ovaj, kaže, kako narod te kolio i gurata, ti govoriš koje je to što me se dotače. Jeste, narod se gura i svi je traži, svako je tražio pomoć, ali gospod je baš htio da izabere tu ženu kao primjer ove priče za njeno trpljenje, za njenu vjeru, kako je njena vjera izliječila. I to ćemo sada i da vidimo u narednom tekstu. Kaže, a Isus reče, nekome se dotače jer ja osjetim silu koja izađe iz mene. Sad bi možda svi pomislili da gospod ima neku silu koju on tako troši. Jer kao žena ga se dotakla i neka je sad sila izašla u nje i on sad više te sile, da jedan, jedan dio te sile možda nema više. Znači ne radi se o tome. Nego a, gospod hoće da kaže dakle da da ne bi spali, pali u jedno još iskušenje ovog tumačenja poslije na koje ćemo doći kad gospod njoj kaže vjera tvoja izliječite. Mnogi danas tumače da Gospod još u, na mnogo stvari u svetim, na, na mnogo još momenta u svetom evanđelju Gospod kaže onom ko se izliječi od vjera koja izliječite. On to iz smirenosti svoje ne kaže ja te izliječim, nego vjera te tvoja izliječi. Ali naravno ne Gospod silom svojom izliječi. Ali vjera je ta koja je postakla to iscjeljenje njegovom silom. Tako da ovaj moment u svetom evanđelju je veoma bitan Kaže, osjetiš silu koja izađe iz mene. Ne zato što on potrošio kao tu silu, da to na taj način funkcioniše, nego da hoće da kaže ipak da je njegovom silom, Božijom, došlo do istiljenja. A on je poslije rekao, vjera tvoja iscijeli. Znači, nije samo vjera, nego vjera u njegovu silu. To je veoma, veoma bitan moment u ovom svetom evanđelju. Jer mnogi danas, evo recimo sad ću vam navesti primjer, ljeto se desilo jedno veoma veliko čudo u manastiru Ostrovu kod svetog Vasilja Ostrovu. Možda su mnogi čuli od vas za to. Jedna djevojčica koja je skoro od, kao beba data je neka pogrešna vakcina i dijete ostalo paralizovano kolicima, nije moglo da hoda. Tako da to dijete nikada nije hoda, znači nikada nije znalo za hod. E, ta djevojčica, ja vam mogu sad tačno reći, ali to je već bila djevojčica, da kažem, negdje tu oko 12, 13 do 15 godina, koju su roditelji doveli u manastir Ostrog, u Svetog Vasilija, i kad su izašli sveštenike pročitao molitvu, ona je bila u naravnom kolicima, i kad su sišli dole iz one stepenice, i njeni roditelji, ali djevojčica osjetili su silu vjere. U molitvu, u svetog Vasilija i u gospoda i roditelji su pomagali vojčici da ustane. Iako to oni nikad nisu, to, to je bilo prosto nemoguće. I oni su je podigli iz kolica, ona je klecala, klecala onako i oni, ajde ustani. I ona je stala na noge. Stala na noge i stojala je, kaže, tako par minuta. To se desilo sad u augustu, čini se I stojala je tako par minuta i onda je napravila malo jedan korak, pa drugi, pa opet malo, pa malo, pa malo i počela da trči. E, to je bio, to je bilo, kako da kažemo, prepašćenje jedno, jedan šok i tako, dešavalo se stvarno čudno, i to mnogo zapisano bilo stalo i, i ta sila gore koju ako se to vasija, ako Bog izliva na ljude, se zaista osjeti i zato narod to koji hrli gore na taj izvor sjeljenja i tako. Jer očito da je sveti Vasilje, kako smo to naveli, jedan veliki transformator ili trafone koji smo pominjali, koji sprovodi tu Božu energiju i tako. Kaže, djevojčica je trčala, kaže, e, čitav dan je trčala u to nije mogla se zaustaviti od radosti. I čak su televizije došle s su, ja sam gledao neke prirode i tako, pa su se onda tu sjatili i psiholozi, ljekari, naučnici, da objasne to kao kako je to došlo do toga. E, ovo sam ispričao upravo zbog ovoga. Onda su oni kao počeli da pričaju kao da se to desilo jer je kao ovaj, jeste kao pitanje vjera, ali vjera ne ova kao mistična vjera u koju mi vjerujemo, nego je to kao E, toliko jak signal koji se napravi kao u mozgu čovjeku, onda mozak kao naredi tim ćelijama da se ona oparave. Mislim, to je tako jedna glupost. To, e, e, da ne bi mi pali u tako tumačenje, kao što ima čak i među teolozima tih mišljenja. Znači, kaže da je gospod, on se na ono isto ovaj, da je gospod rekao carstvo nebesko u vama, e, te koja iscijeli, da je to sve tu u čovjeku, da je tu gospod negdje e, transcendentan, što znači nema taj dodir direktan sa čovjekom. A to nije istina. To nije istina. Duša čovjeka, čovjek je dio Boga, ne je sastavni dio Boga. Znači, on je, on je jedna sklopka koja je e, kao organizam Boži i on odvojen od njega, on umire, on nema, nema, nema života. I zato Gospod ovdje kaže, i svaka riječ, svaka rečenica ima svoje značenje, svoj smisl. U svetom evanđelju nema ništa što suvišno. Sa svakom riječu Gospod je nešto htio da kaže čovjeku. Samo treba otvoriti svoj um, pročistiti ga, svoje srce i to primiti i shvatiti. I zato Gospod kaže, nekome se dotače jer ja osjetim silu koja iziđe iz mene. Dakle, Gospod je ipak svojom silom iscijelio ovu ženu. A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim i kazano pred svim narodom zašto da se dotače i kako odmah hozda. Ova isto stih još opet nam nešto govori. A govori nam upravo ono što smo ranije pomenuli. Da samo doticanje po sebi nije moglo da izliječi ovu Da gospod nije neka, da kažemo, obranj koji je dovoljno samo da se doteknemo ili ako smo blizu njega da se ogrijemo i tako. Ako mi nemamo opet i taj oganj u sebi, da možemo da postanemo, kako se to kaže, nešto kompaktabilni, znači da, da, da, da možemo osjetiti da uklopiti se zajedno sa gospodom. Znači ovdje govori, ovdje odavde iz ovog stiha možemo da vidimo kakva je ta žena bila. Kaže se, pristupi trhteći i pade pred njim i onda kazamo pred svim narodom. Znači vidimo ipak da je ta žena imala straha Božijeg drhteći pred njim, pade na koljena tako. Znači, to, nam, to se nam govori to o toj ženi. Dakle, da nije ona bila, možda je ona imala u prošlom životu da je lutala, jer kaže se da je trošila na razne lekare, ko zna koje je tu bilo, možda je tu bilo i gata i vračara, i nadre lekara i nekakvih magijskih obreda, i sam Bog zna šta je tu sve bilo, mi to ne znamo. Tu se samo pominje da ona trošila na druge stvari, jer je Gospod htio da kaže tu svu priču da ne pomaže ono što je mimo Boga, što je van Boga. Ne pomaže ono uh, što bez Boga želimo da uradimo, da je to nemoguće. Nego samo Gospod kad je došao, kad pa ona se dotakla sa strahom, drhteći i tako da, znači da se onda izliječila. I ispovjedila mu pred svim narodom da je to ona ta koja ga se dotače. Naravno da je Gospod znao, da on znao da ga se neko dotakle da je iscijelio svojom silom, on je znao i ko je to bio. Ali on htio da zove i taj efekat. Prvo, svi su tada, da kažemo, onako svoju pažnju malo poštrili, da vide šta se to sad desilo, kako se to desilo, svi su stali, nekoga se dotakao gospoda, nešto se tu desilo, neka je sila izašla da vidimo, da čujemo i gospu pušta ženu da ona sama se javi, to stvara još jedan veći prisutne koji su slušali, a sve u cilju da i oni e, e, zadobiju tu vjeru. A on joj reče, ne boj se kćeri, vjera koja spasla te je, idi u miru. Gospod je tješi. Dakle, Gospod, ne samo što je iscijelio, njeno tijelo. Či Gospod sada miluje njenu dušu. On je tješi. Kaže joj, vjera koja spasa te je i u miru. Dakle, Gospod sada ovdje opet povezuje ono što smo pričali, dakle, da On e, liječi i sjeduje svojom silom, da je On izvor te sile koja liječi, da nije izvor ni nekakva druga medicina, ni trave, ni lijekovi, ni vračari, ni gatari, ni bioenergičari, ni ne znam jako, nego da je on ta, taj izvor iseljenja, ali da je za taj izvor iseljenja potrebno još nešto. Da bi pili iz tog izvora, dakle, potrebna je i vjera. I on kaže, vjera koja spasate, jer tvoje vjere ti ni samog izvora ne bi mogla piti i izliječiti se. Dok on još govoraše, dođe neko od starješine sinagove i reče, umrla je čiji koja ne trudi učitelja. Dakle, prvo je došao jajer i rekao, kćer moja umire, a onda dolazi poslije neko i kaže da je već umrla. Znači već je kasno, nemoj kaže da još učitelju, oni ga nazivaju učitelje jer je već umrla. A kad ču Isus, odgovor im govorit će, ne boj se, samo vjeruj i bit će Dakle, ovdje vidimo ovaj stih prije gdje se kaže umrla, znači gotovo, kasno je za sve, to je kraj. Vidimo da čovjek koliko god se trudi u ovom životu, kao što kaže sveti vladika Nikolaj, kaže negdje sva, kaže trka čovjek je, ovaj, trka oko groba i samo je pitanje kad će neko kliznuti u njega, a kliznut će svi kad tad. Taj grob uvijek čeka. Tako negdje i ovdje ovi ljudi koji nisu vjerovali potpuno onako, nisu mogli da shvate ono što je Gospod pričao za vječni život, da, eh, da je smrt stvari samo prelazak iz ovog ograničenog ovozemaljskog života prolaznog u onaj vječni, nego su smrt smatrali kao kraj gdje više nema, gdje više sve kasno i da više tu niko. I zaista oni su bili u pravu tada. Jer nije imao niko to da im do tada ponudi. Adam je bio stvoren kao čovjek besmrtan. Ali on je pao. Postao smrtan, bolešljiv, i tako je sve bilo generacijama do, dovog ovog Jajira i do njegove kćeri i do ovog njegovog sluge koji je došao da javi da je kćer umrla i gotovo više nema. Jer nije bilo Krista prije njega da je vaskrsao i da je rekao onaj koji bude njega slijedio, da će i on sa vaskrsnuti s njim. Da će umrijeti zajedno sa krstu, na, krstu sa njim, ali da će sa vaskrsnuti sa njim. To je tek poslije gospod dokazao i praktično. Dakle, dešava se nešto što je bilo i prirodno u to vrijeme. Ovo sam vam ispričao i bacio malo akcent na ovo, da shvatimo koliko je gospod, to je nešto i neizmjeno, to je možda se piše riječima, koliko je on značajan. Mislim, to je suvišno i pominja, negdje ovako, kad ovo sad izgovorim, malo mi negdje i prosto neprijatno, jer nema riječi da se iskaže. Ali ovaj nam tekst govori, umrla je Kasno je. Nema više gotovo, znači, niko ne može pomoći, jer nije mogu niko pomoći. Možda su nekakvi travari, nekari, uz pomoć nekakvih sila, ili Božih ljudi, i mogli da pomogu, ali kad smrt dođe, tu više niko nije mogu pomoći. Ali, pred njima je, nije ni neka ni trava ovog tipa čovječanskog, Pred njima je tvorac neba i zemlje. Pred njima je onaj koji udahnuo čovjeku taj život u lice, kako se kaže u Svetom pismu. Pred njima je onaj koji je stvorio sve njih i koji vlada životom i smrću. I kaže, a kad čuje Isus odgovorimo, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasen. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru, Jovanu, Jakovu i dovojčinom ocu i materi. Pa I svi plakaku i jaukaku za njom, a on reče, ne plačite, nije umrla nego spava. I posmijeva mu se znajući da je umrla. Znači, to nam je tu govori, znači ljudi, to je za njih bilo nepojmljivo. Ajde, mi možemo sad da kažemo, desilo se čudo negdje, vaskrsnuo je neko iz mrtvi, a mi negdje već imamo u istoriji našoj hrišćanskoj da je Gospod činio takva čuda. Oni do tada nisu se susreli sa tim. I Gospod kaže, a on izgnavši sve uze za ruku i zobnu govoreći, djevojko ustani. Vidite kako Gospod naređuje. tu se vidi da je on gospodar života. Da je on taj koji daje. Znači, on mrtvom čovjeku kaže, ustani. Niti on čita nekakve magijske obrede, niti on ne znam nešto kao što to su neki radili. Ne, nego on kaže djevojko, ustani. I povrati se duh nje. Tu se vidi da gospod, povrativši njen duh, hoće, hoće da kaže bez duha tog koji nam je gospod dao, u kome smo pominjali, koga smo pominjali iz, e, iz, iz knjige postanja, da bez tog duha tijelo čovječije je mrtvo. Duh kad se odvoji od čovjeka, od tijela, tijelo je ništa drugo nego jedna lešina koja će opet zubom vremena to veoma brzo da se pretvori u prah i pepeo. U isti onaj prah i pepeo od koga je Gospod je sazdao Adama. Ali taj Adam bio bi samo jedna statua od gline i zemlje. Jer mi ljudi kad kažemo od gline i zemlje pominjem upravo ovaj primjer Adama da je stvoren od gline i zemlje. Mi onda malo, e, gledajući to ovako zemaljski malo neko, neko to i sa podsmijehom proprati da to je prosto nevjerovatno i tako kako čovjek zar Nije to dokaz da duša se odvoji od tijela. Da upravo to, taj čovjek postaje opet prah zemlje. Crvi izjedu, to se razloži sve, to postoji onaj humus, zemlja i ništa od toga ne Ali tek kad je gospod udahnuo duh života, to tijelo je oživjelo i živi. I upravo živi tako što se hrani, napaja energije Božje. Recimo, ja sam djeci na isto tako jedan primjer koji može tako približno malo isto da oslikava taj odnos sa Bogom i tu energiju koju čovjek prima. Ja sam recimo, poredio to čovjeka, recimo, sa mobilnim telefonom, to je sad čujemo nema tog čovjeka skoro pa nema mobilni telefon pri sebi. Čovjek je mobilni telefon, a baterija u njemu je život koji mu je Bog dao. Ta baterija ima određen rok trajanja. Ona može recimo da traje, ne znam, recimo tri dana, pet dana, kako koji telefon zavisi od kvaliteta, je sad dan i tako. Ali Gospod nam je dao postom, molitvom, dobrim dijelima, tako dalje. Dao nam je onaj punjač. I možemo, kad baterija onako, mi u batelju uključimo i opet je dopunjavamo. Ali bez te energije, te dopune, baterija je kako taj jedan vijek svoj životni, kao i čovjek što ima svoj životni vijek, ona će trajati i ugasiti i ona završava na smetlištu. Ali ona baterija koju smo dopunjavali, iako to nije potpuno, da kažemo, poređenje, ali ajde do neke, bar malo možemo onako da shvatimo kako čovjek je dat taj život. Znači dat mi taj život, ali bez energije Božije, bez, bez, bez opštenja sa Bogom, bez sjedinjenja na kraju sa Bogom, jednostavno taj život onda poslije nema svoju ovaj, svoju, svoju, svoju funkciju i nema svoje, ovaj, postaje besmislen i postaje na kraju i ugasi se. Ne samo u ovom svijetu, nego i u budućem svijetu. Kaže se, povrati se duh nje i ustade odmah i on zapovjedi da joj dadu da jede. Dakle, ovdje se isto vidi da ta djevojka ne samo što je se probudila, što je oživjela, nego ona je, ovaj, kažu čak ne, ne u evanđelju, ali ovo, također u priču pominju i sveti evanđelisti Matej i Mar. Malo samo da kažemo, oni su neke druge stvari ovaj, na drugi način malo ovaj, opisali, tako, ali uglavnom to ista priča. I tamo se navodi da je čak djevojka ustala i da je hodala. Dakle, ona je ozdravila Znači nije samo živjela. Jer šta bi gospod učinio da je nekog samo živio tu duže njegovu patnju. Ta je vjerojatno bila bolest. Vjerojatno se je patio. I šta bi gospod učinio da je on samo oživio, Znači produžio bi njenu patnju, njenu agoniju, ona bi ubrzo vjerojatno opet. Ali ne, on je nju i ozdravio. Ona je bila poslije toga vjerojatno i vjerojatno sigurno je, gospod je tako zdravo, čeljade, dijete koje je vjerojatno i ako je spasla sve da je znala i šta je prošla i ko je cijelio i tako. I kaže, dadoše joj da jede. Dadoše da jede jer u to vrijeme ljudi su, to je bilo potpuno nešto nevjerovatno da neko ko umro, da, da, da neko živi, jer onda bi ljudi možda pomislili, gospod nije htio da ostavi E, nijedan moment za nešto što bi ljude odvelo u jeretičko razmišljanje, pogrešno razmišljanje, pogrešno pravcu. Htio je sve da to bude čisto. Da ljudi ne bi pomislili da se radi o nekakvom duhu, o nekom ne znam, priviđenju, o obamani, o iluziji. Gospod je rekao da je se da da jede. Ljudi kako živ čovjek, sam čovjek, koji je do malo prije bio mrtav, na odru ležao, koji je prije toga bio vjerojatno bolestan, mm. jeo danima, ustao, zdrav, jede, pije, ništa mu nije. I zadiviše se veoma roditelji njeni. A oni im zapovjedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Vidjeli smo u ovom svetom evanđelju da gospod, kao što smo pomenuli, ne samo čovjeka podiže iz mrtvih, direktno onom komu, komu se obrati, da ne liječi samo ono koji je dugo godina bolova, nego da gospod sa ovim primjerima, direktno koga je izliječio, kom je pomogao, želi da ovim primjerom i druge spase, da i druge izliječi, da i drugima pomogne da u njima provodi tu vjeru koja će ih iscijeliti. Zato ovu priču i ovaj konkretan primjer istrgnuti, da kažem, iz tog nekog <clears throat> konteksta kao života hrišćanina, bilo bi nedopustivo. <clears throat> Jer svaka priča u Svetom Evanđelju ne smije biti kao zasebna cijelina, kao nekakvi mali recepti po kojima treba da živimo i kako se odnosimo, nego svaka je isprepletena jedna sa drugom i kao takva kompletna, kao sveto evanđelje, e, treba da bude ogledalo našeg života i naše duše. Zato i mi treba da se ugledamo na gospoda. Da i kada učestvujemo možda u nekom ovaj, pomaganju, u posticanju vjere kod drugih ljudi, to uvijek činimo znači što obuhvatnije i što šire kao što je to gospod činio. Evo, to bi bilo ovako negdje prilike, pošto ja, kao i prošli put, joj ja više volim ovako da, da to bude živa jedna tema u kojoj ćemo svi jako interaktivno da učestvujemo i gdje se može otvoriti još nešto što je u stvari vaša potreba. Pa evo neka ovo bude recimo početak i ono što ćemo načeti, a ja bih recimo pošto je tema izvor, Bog kao izvor sile, izvor iseljenja. možemo u stvari kratko pomenuti samo na početku tog interaktivnog nekog razgovora i učestvovanja svih zajedno, da pomenimo recimo iscjeljenja ne nevezano za ovo konkretno evanđelje <clears throat> svetinje koje su nam darovane u u našoj crkvi svetoj koji nadahnjuju nama vjeru. Dakle, mi znamo, e, hrišćani, to bi trebali da znamo, da ikone koje imamo i koje poštujemo, da tudi te ikone nisu idoli kojima se mi poklanjamo, kao što je to se mislilo u, e, i bila je problematika na Sedmom Vasinskom saboru, nego da su to likovi koji su izobraženi svetitelja, nebeskih besnesnih sila, majke Božije i samog gospoda, koje trebaju nama da probude vjeru i da nas nadahnu. Dakle, mi kad se klanjamo ispred ikone, mi se ne klanjamo tom drvetu, ne klanjamo se tim bojama, ne klanjamo se biću koje je tu kao kip ili ne znam ja šta, nego mi se klanjamo, dakle, i poštujemo na taj način, iskazujemo poštovanje, recimo, prema svetiteljima i svima ovim koji su navore, dakle, i na taj način to u nama budi inspiriše nas, budu nama veću vjeru, postiče nas na, na veću vjeru. Znamo da postoje čudotvorne ikone. Svaka ikona je, da kažemo, čudotvorna. Samo je pitanje, da kažemo, neka ikona ostaje veći utisak na nas, neka manje, neka možda više. Dakle, opet je pitan taj pristup čovjeka, pristup čovjeka koliko vjeru ima, ali je bitna Božja ona energija koju je Gospod isto pominjao, da on opet izliva tu energiju na ono ko pristupa sa vjerom. Zato imamo i ovaj slučaj. I mnoge slučajeve, recimo na ostrovu, imamo razne čudotvorne ikone, ulja i osjećenja koje pomažu, to imamo i to nam sveti apostoli govore, da, da, da kaže, ukoliko neko boli od vas, pozovite, kaže, prezvitere, se mole za zdravlje i tako. I razni su darovi koji imamo u crkvi, koji isceljuju čovjeka. Ali sve silom Božijom. Dakle, e, samo sve to pričešće je najveći dar isceljenja čovjekove duše i čovjekovog tijela. Ali znamo to svi hrišćani, da primite to pričešće u sebe <clears throat> kao krunu darova, kao najveći dar koji je dat čovjeku, ne može da se primi ako čovjek nije se pripremao za to. Zato evo želio bih da čujem od vas možda recimo neko iskustvo, prvo lično recimo iskustvo, da to bilo malo iskustva, ali u tom smislu sad mi očekujemo ako iskustvo to može biti spektakularno, nešto i te, ili ne znam ja kako. Ali Bog svakodnevno, svakodnevno izliva svoju silu na nas i pokazuje, ali tu silu, ne silu koju mi poimamo, silu kao nekog koji je e, svemoćan, pa on svoju silu ispoljava ili iskaljuje, kako mi to nekad svojim nekom percepcijom doživljavamo. Ne, nego je to sila ljubavi, sila isjeljenja, sila darovanja, sila spasenja, a ne sila tiranije ili nečega tu. Tako da, evo, volio bi da čujem možda od vas kad, je, kad ste osjetili tu milost Božiju uh, sa tog izvora uh, uh Božijeg uh, izlivanja blagodati i tako. Znači, da to bilo kroz možda tjelesno ozdravljenje ili ovaj, kroz neko umilenje kroz neku utjehu ili bilo šta drugo. Ovaj, evo, jer je veoma bitno da oživimo malo ovaj razgovor i ovu temu, pa to će možda pod i neke druge da možda kažu nekom svoje iskustvo ili nešto tako slično. Hoće li da vidimo? Hajde. Ko je najhrabriji od nas? Hmm. Nije moguće da nikad niste pa, osjetili Božju blagodat u srcu ili, ili da neko od vas nije ili od vas ili vaših bližnjih bolova pa ste se Bogu pomolili i onako neposredno osjetili Božju milost i i tamo. Porne ikone ili krstove ili razne stvari koje su u su crkvi i koje čovjek koriste na molitvu, znači da su, da su čudotvorne tako što stvaraju nešto na neobjašnjivo za nas ljude, a to je da ispuštaju recimo to miro iz sebe u vidu ulja ili kapljica vode ili tako, e, pa čak neke su ikone i krvotočile, e, ispuštale su krv iz, iz recimo lika i gospodnjeg ili bogorodičnog ili nekog svetitelja i tako ima raznih tih ikona koje su u tom smislu ukazali vidljive znake tog čuda ovaj, Božije. I te su ikone većinom i čudotvorne da se pred njima ovaj, dešavaju eh, iz razne čuda i tako. Recimo najpoznatija naša ikona čudotvorna je svakako ikona presvete Bogorodice Trojeručice. I vjerojatno većina od vas zna, znači, istoriju. Te ikone da je sveti Jovan Damaskin prvi se cijelio, da su mu saraceni ocijekli ruku i on je tu ruku, da bi se pomolio pred ikonom presvete Bogorodice, e, svezao maramom i molio se svu tako zaspao. Ujutru kad je ustao, ruka je bila potpuno zacijeljena. Znači ruka koja je bila odvojena, bila je potpuno zacijeljena i funkcionisala je zdravo. I on je poslije znak zahvalnosti i kao, kao svjedočanstvo ostavio onu dole treću srebrnu ruku i zato se ta ikona naziva ikona predstave Troje Ručica. a Sveti Jovan Damaskin se postoje na svojim, na njegovim ikonama se slika sa Maranom na glavi, jer on se zarekao poslije da će čitav život tu maramicu kojom je bio svezao ruku, da će čitav život nositi na glavi i dan danas vidimo njegove ikone e, sa tom maramom na glavi. Već to je jedan primjer mali ikone kroz koju je Božja sila se prokazala i e, iscijenila čovjeka. E, razne su sile, razne su izvori sila, ali samo je jedna ona prava, kao što jedna istina može biti ne može biti mnogo varijanti istine. Samo je jedna prava istina. Sve ono ostalo je već nešto uvrnjeno ili laž ili, ili, ili, nešto drugo, ali ne može biti istina. Tako je jedna sila, ona prava koja je za čovjeka, a to je sila Božja i ona sila koja čovjeku i daje život, zdravlje, isciljenje. Jedna od tih sila koje nisu koji su štetni za čovjeka, koji nisu istinite, koji su možne a koji smo malo se dotakli i pomenuli, su svakako te sile koje, nažalost, ne samo ljudi koji su u neznanju žive, svakako su ljudi u neznanju, ali nažalost ima ljudi koji se smatruju hrišćanima, koji čak dolazi, spovjedaju se, češćuju i tako, a koji e, taj izvor isciljenja traže na drugim ovaj, stranama. Mislim da je to veliki problem. To nije nešto, to bi zato recimo da to trebalo posebno jedno predavanje, posebnu temu da se otvori. Ali evo kad se već pričamo o, o izvoru sile, onda pričali smo o Bogu kao izvoru, onom pravom, jedinom izvoru, istinitom sile, da pomenemo tu, znači, suprotnost, tu suprotnu silu kod koje mhm ljudi ginu. A to je, pomenuli smo gatari, vraćari, čujemo ovdje, imao idu kod nekih hođa, po nekakve zapise, bio energičari. Čak, vjerujte mi, evo ja sam se lično susreo sa jednim medicinskim radnikom koji je, kažem, oficijalni medicinski radnik, koji liječi ljude u zdravstvenoj ustanovi i koji ima toliko drskosti, ali ja mislim da je to sama demonska drskost koja je preko njega to ovaj, da svešteniku ponudi znači, jedan vid liječenja takvog, nekakvim viskovima, nekakvim čudima tamo i tako. Naravno, mi smo pošli ušli u raspravu neko i tako, ja sam pokušao, ovaj, ali vidi se da jednostavno to ne moguće takav čovjek uđe u to, taj demon ne ispušta tek tako iz ruke. Zato čuvajte se da vas ko ne prevari. Ima svega i svačega i to tako fino uvijeno i upakovano da... Znate kako, demon, demonske sile su mnogo stariji od nas ljudi. Pogotovo mi ljudi koji smo tako kratko vijeka i života imamo mi neko pamćenje ovako tradicionalno sve, ali demoni, oni su uh, bića koja od ovaj, veka egzistiraju u tom nekom podnebesju, ali imaju ogromno iskustvo kako da prevare čovjeka. A da on to uskoro i ne osjeti. Zato uh, i najveće nedaće probleme, recimo ja sam ispovjedao ljude koji su išli kod takvih osoba za pomoć za isiljenje, i uvijek je njihov odgovor i opravdanje koje su oni htjeli da nađu je bio taj da su kao bili u nekom bezizlazu, da e, taj kao ovaj, krst koji su oni nosili nisu mogli da ga ponesu, da je bio toliko težak, da nisu mogli to više da istrpe, da je muka bila velika, da su se oni molili Bogu prije toga, ali nije pomagalo, pa su čuli kao da taj ta žena pomaže, taj taj hođa, taj taj bio bioneriča i tako dalje, tako dalje. I pošli su i, i kaže pomogle. I zaista tim ljudima to pomogne u početku prividno. Ali to je onako kao dva plus dva, vjerujte. Ja u, jako svom malom svešničkom iskustvu, ali već imam toliko iskustva da već znam te ljude koji su i išli, a i vraćali se poslije, to se tako vrati kao jedan bumerang. To ljudi nisu svjesni. To poslije rastori ne samo tog čovjeka, rastori porodicu, rastori i vratimo se stotinu puta još gore nego što ima ono početno. Zato uh, uvijek prihvatajte krst koji vam je gospod pustio da nosite zarad vaše spasenja, a vjerovatno nekada i moramo zbog naših možda grijehova da to na neki način iskupimo te svoje grijehe. I nikada ne okrećete leđa Bogu. Jer ići kod takvih ljudi i tih lažnih sila za pomoć, za isjeljenje, to je direktno okretanje leđa Bogu. Bože, to bukvalno tako zvuči, da Bože, eto, ja ne vjerujem u tvoje brzo isiljenje i tako, nego želim da mi pomogne tvoj neprijatelj, onaj vječiti i tvoj i moj neprijatelj, što je potpuno besmisleno i nema nikakvog. To se tačno vidi da sam djavo čovjeka ne samo da ga pomuti ovako, nego i umno, on umno ovaj, mu um i čovjek jednostavno ne može da vidi dalje odnosa i ne može da ne shvati neke stvari. Zato da nas Gospod sačuva od toga, da stalno da stavamo stražimo u postu, u molitvi. Evo sada dolazi nam ovaj Božićni post i njega treba s radošću da fino ovaj, dočekamo. Jer pravi hrišćani post sa radošću dočekuje. I zaista, kad budete osjetili e, post, kao neku radost, kao nešto što, što što je onako kao neko tajno oružje vaše koje, uz koje se osjećate sigurnijim, zaštićenijim e, i tako znajte da ste na pravom putu. E, iako post sam po sebi čovjeka ipak je nešto što je sketski treba da bude i tako, jer da je lako postiti, da ne bi bilo. Ali ipak treba iza toga je skrije radost koja, koja je srce onako je duša zaigra, zatreperi da je nešto to što da čovjeku znači, priča u svom iskustvu vi ovaj znači niko se od vas ne moli da tako jer da se moli dobili gospod kaže kucajte otvorit će vam se tražite i daće vam se i samo treba tako pristupiti znači otvoriti. ne sad tražiti onako ko neki grabežljivi ili gramežljivi neki koji samo traži, uzima, a nikako ne daje nego treba prvo svoj život urediti e, i činiti dobra djela i prašiti drugima da bi Bog nama oprostio i ušlišio i onda idemo naše molitve. Ajde, da idemo, čujemo još. A, ima li neko od da ih? Će neko da ih mlađi da čujemo? Niko ništa. Prošli put bili malo nešto aktivnije Ili je bila interesantnija tema možda, bila praktičnija stvar, jel? Ko od vas čita žitje sveti? Hmm? Ajde, neka podigne ruku, ko čita žitje sveti? Slobodno, podignite ruku, evo sad smo kao u nekoj učionici. Pa zašto ne? Znači, dvoje, troje samo. Dvoje, troje, pa da, to je odgovor na, na sve. A, da čitate žitje sveti, da malo uđete u taj svijet svetitelja, bar na taj način, onda bi neke stvari bile jasnije. Zato uvijek to ponavljam, čitajte žitja sveti. Uzmite, kupite, to je investicija ogromna, kao što kaže otac Rafaju naš. To je investicija koja se vraća to struko, ne znam ja koliko svi da kući imate živite sveti pored svetog pisma i da se to svakodnevno čita svaki dan svetitelje koje je proslavljao njihov život. I čitajući žitje svetih, i vi ćete onda početi da osluškujete svijet oko vas, vaš život, i drugčije ćete gledati na život. Bog nema tog čovjeka kome Bog, pogotovo nama hrišćanima, kome Bog ne daje ili iscjeljenja ili bilo koji drugi vid blagodati. Samo je stvar u tome što mi to ne osjetimo jer jednostavno nemamo senzore. Ti senzori su otupili, zapušeni, veze su isprekidane i nemamo mogućnosti da to osjetimo, vidimo i čujemo. Jer duhovne, e, tjelesne oči, uši, prsti nisu dovoljni da bi se to opipalo, čulo, omirisalo i vidjelo. Znači, zato trebaju duhovni senzor. Zato čitajte žite svetih uz post sada, uz molitvu i vidjet ćete kako ćete početi drugačije da sluškujete svoj život. Stvari negativne koje se dešavaju u vašem životu vidjet ćete tek onda vaše greške, vaše postupke koje ćete moći onda da mijenjate na bolje. A one stvari koje dobre koje vam se dešavaju vidjet ćete da je to sama neizmjena milost Božija za koju ćete onda osjetiti da treba da, da se zahvalite Bogu na tome. To nije tek tako palo sa neba, što kažu, ili došlo samo od sebe ili vašim trudom, nego da to ne ide na milost Božja. Recimo, skoro sam skoro sam jedan čovjek koji je sredo sam u jednom društvu taj čovjek je grubo se našalio i neumjesno za recimo za svetu petku. Nije recimo, nego to je tako bilo za svetu petku. Ja sam vidio da tu ne vredi, da se tu nešto ovaj reaguje. Kako pomenuo sam Boga samo i svetu petku, oproste, i da na neki način mu, da ga otrezi. I to je prošlo mnogo vremena od toga. Prošlo je godinu dana i više. Skoro godinu dana. Znači, baš to je bilo negdje poslije svete petke, a poslije na svetu petku, tačno na svetu petku, taj čovjek je ovaj, išao negdje i potpuno neobjašnjivo. On to poslije čovjek, kaže, da, da ne zna uopšte kako mu se to desilo. Kaže, da su jednostavno noge sve, znači, e, iz, iz, izbacile iz, iz, ovaj, iz položaja te teže i da je pao na neki kamen koji opet ne zna otkud tu, pored puta, pao je i polomio rebra. I pravimo to velike probleme kad sam s tim razgovarao, iako mi nismo to kod, ovako, ni ja sam to isto potpuno bio zabrao, ali mene istog momenta došlo, ja mu kažem, znaš li gdje si ti ogrešio se prema svetoj peci, Baš na koji dan, na koji dan se to došlo prema svetu petu? Znaš li gdje si se ogrešio se tu petu? Kažem, ne, ne, pojma, ja se ogrešio, ne, može se Sjećaš se toga i toga, to nije moj vidio, to suđujem ili nešto, ali eto ću samo kao sveštenik koji možda, eto tako, u duhovnim te strane gleda to, da te malo podsjetim šta bi moglo to da bude. Jeste, kaže, stvarno, kaže. Neću, kaže, nikad ništa. Pa eto. Hoću da kažem, zašto sam mu ispričao? Ispričao sam zato šta znači uškivati duhovno. Stvari koje se dešavaju oko nas, da možemo duhovno da ih sagledavamo. To mnogo je bitno za čovjeka. Jer hodati kroz ovaj tjelesni život, a spasavati dušu koja je duhovna je kao odati slijep bez očiju, bez ušiju, bez sluha, bez dodira, tumarati i funkcionisati u svijetu. Znači, prosto nemoguće. Zato da bi spasavali duše svoje, treba otvoriti te duhovne oči duhovne, da prepoznajemo te, te izvore energije životne i blagodati Božije koja nam se stalno daje svakodnevno i ovoga časa. Samo što ne možemo mi to da osjetimo i prepoznamo zbog naših strasti, zbog naših zatupljenih duhovnih čula i svega ono što nas ometa u našem spasenju. Dobro. Dobro. Evo, evo dajem još jednu priliku da čujemo nešto. A li pitanje neko možda, neka nejasnoća ili nešto, ajde malo, valjda ste ušli u, materiju ovoga svega, ovaj, ove teme i toga da vas nešto interesi, da mogu da shvatim da vas ništa ne interesuje. Da nema nešto nedorečeno, nešto što vas interesuje, ovako da bi razjasnili ili nešto, po pitanje ti, ovaj, možda domaćinstvu koji ti posta i to i mhm. tako nešto bilo. Kako koja može da posti i kako može da sprema to. Izvor, izvor, dakle, sile Božije, izvor sile Božije. Samo da vam kažem još nešto. E, mi, e, hrišćani današnji, se dosta ponašamo ovako prenosimo taj svoj duh svakodnevnice i u taj iako je to malo sa kontradiktorno, tu ne bi trebalo biti nikakvog prenošenja vamo tamo, to bi trebalo biti sve jedan život koji mi živimo, ali nažalost mi smo, negdje osjetim da dosta tog šizofrenog ima kod nas. A to znači da živimo više nekakvih života, živimo dosta života, živimo jedan život kad odemo kući, živimo jedan živ, drugi život kad odemo na posao i živimo treći recimo život ili četvrti kad odemo u manastir podmajine ili vamo ili tamo. E, život koji bi trebali, znači da koji čujemo u crkvi, kakav treba se živi, treba primijeniti svugdje u našem životu. Znači, jednostavno u životu. Ne smijemo doći u, crkve, u crkvu kao u pozorište. Da učestvujemo malo tu, da se, kao da kažemo, eto, prizalogajimo nešto duhovno, kao to je, a idemo sad mi po starom. Idemo, ovaj, odmah za prvog žbuna dole skidamo duge suknje koje su naučene preko farmerica i ovaj, ili ne znam čega i, i tako da ne navodim e, ne osuđujem te postupke, ali to ipak govori o nečemu što ipak nije dio nas i nije u potpunosti ovaj, prihvaćeno. Zajednica ljudi sa Bogom, to je crkva. I kao takvu zajednicu koju mi činimo ovdje na liturgiji, recimo, treba je prenijeti u svakodnevni život. A ne da se dešava, pošto ja imam primjer posebe sebe na parokiji, tako što sam gledao. Tu smo, brate, sestro, sve prepodobnost, neka ono, a na ulici ni, nema ni pozdrava čak, kad se sretimo. Čak i ne prepoznajemo jedne druge na ulici. Jer to je tamo iz nekog drugog života. Iz neke druge, to je nedopustivo, to je, to je to je, nešto što, što, treba ispovijediti podhitno i podhitno mijenjati. Zato e, e, e, zato, zato sam htio da naglasim to da takav način življenja ali evo sad sam se malo ja tu zapisao očekivao sam malo evo to sam baš sad se je pričao malo prije ovaj, prije u početka predavanja da sveštenik ili onaj koji to očekuje tu razmjenu. A je kad je propovijed, recimo, onda, ovaj, e, onda sveštenik e, na drugi način propovijeda i daje to, ali ako se malo ne osjeti tu e, da se ušlo dublje i od strane slušalca, onda malo to negdje rasprši se i tako. Dobro, ja mislim da smo mi već i probili malo i taj termin od sata vremena i to, ovaj, pa evo, ako zaista sad nema neko nešto da bi pitao, izvolite. Pa, prije tri nedelje moj sin me dobro prvi put I osjetila sam mi blagodet. Bilo mi jako lijepo i sljedeće nedelje pitao me opet da li ćemo ići. Ja sam normalno jedno čekala da dođe. I evo je opet treće nedelje. I prije početka smo stvarno komentarisali kako se osjećamo kao u tome svome. Iz bara dolazimo, nije nam teško, nego jedno čekam ovaj trenutak da čujem. I e, puno me sramota koliko malo znam. Koliko malo znam. I vrlo kasno u svom životu sam počela da vjerujem jer nisam vaspitana u tom duhu, to je nekad bilo zabranjeno. Moj brat je jedini bio kršten u kući, to Ja sam svoju porodicu zajedno sa svojim prije deseta godina se krstili, slavom imam gospod I molim se i vjerujem i pomogao mi je puno puta upravo kad smo izgubili svoj posao, ja i svoj suprug i otvorili je privatni biznis, kako to kažu, za kojim ja puno ne čednem, kad je bih društveni firmu, jer je jako teško, otvorili smo sa čovjekom druge vjere, kojim smo pružili sve, A pa kad vi kažete za razne oče i šta ja znam, posle dvije godine kad mu je došla porodica, napravila veliku pomutnju naš dom, živjeli smo mnogo teškoća. Kad sam išla u svoj rad, mišla sam kao da mi neko bode nož u Međutim, jednog dana sam zamolila supruga da pođemo, ja da sam čekala do manastira Sveti Osim, nisam progovorila jedne riječi pred mošti svetog ja sam se pomolila i plakala. Bilo mi jako teško. Ali kad smo se vratili kući, bilo je sve drugačije, vjerujte. Bilo je sve drugačije. Brzo smo se razišli, ali lijepo, u ljubavi. I mi smo ostali dan dana da radimo sa svojom porodicom, pošteno, ali vrlo teško. Mhm. Ali vjerujte, pošteno, i nema noći da se ne pomolim svetom Vasiliju, a za zdravlje svih i ljudi i sve djece. Jer osjećam, ako nije svima dobro, da ne može biti ni meni. Ali vjerujte, ovo vam iskreno kažem. Mhm. I vrlo sam sretna, zna to moji sin i njegovi drugovi, kad učinim drugome, ja se jako lijepo osjećam. To Vjerujte, jako se lijepo osjećam. Evo i prije dva dana mi se desilo na Svetog Aranđela, bila sam na slavi, jedan momak iz ko zna kojih razloga je došao u našu radnju, predstavio se drugim imenom, uzeo 20 eura, ja sam dozvorila da ih uzme, kad sam saznala, bila sam ljuta da sam prevarena, sin mi je isti rekao, majko, nemoj da kažeš ništa ružno, ali reci da mu bude sretan. Ja sam danas tih 20 eura dobila od drugoga, a sad od drugog. Da. I, vjerujte, odmah sam pomislila na to, Bog mi je mhm, dao. Jeste, sigurno. Bila sam sretna. I vjerujte, svake nedelje jedva čekam da ovdje dođem, jer čujem nešto dobro. Otac Rafaelom mi je dao knjigu, treba da naučim i da se ispovijedim. Jer i to nisam znala. Samo vam kažem da sam jako sretna i da se sad mir posjećam što sam ovo rekla. Mhm. I još nešto. Sretna sam što mi sin tu dolazi sa svojim drugovima, jer kad dođe ovdje, onda sam sigurna da ništa loše neću raditi. Mhm. Rekao mi je jednom prilikom, to me drži u životu ovako. Najđu razne nervoze i teškoće u životima svi. Imam jako vaspitanu djecu i sve, ali dođe trenutak kad nešto im se desi. Majko, zbog tebe i Boga nikad neću ništa loše učiniti. Mhm. Vjerujte, to je za mene sad veliko. Mhm. I mirno spavam. Vjerujte, dobar je zalog uzeo, nema šta. Ovo su njegove riječi, on je tu. I vjerujte da je to iskreno rekao, da je bio u situaciji da uradi mnogo toga, normalno nije, mhm. znam da nikad neće. I i naša vrata su 24 sata uključena. Znači, i noću se ne zaključava. Da, da, to je bitno taj mir čovjek naši duši. A znači, nisam od onih, mogu da kažem, pokodirani vidim u srcu od toga, da bi me neko vidio. Noćas ne znam nikud da smo mi ovdje. Iz potrebe, iz potrebe. Da, nego jednostavno to radimo iz naše potrebe. Osjetili smo potrebu da to trebamo i osjećamo se jako lijepo i sretna sam što njegovi drugovi i njegovi prijatelji ovdje dolaze. Da, odlično tako i treba, jer ovaj, čovjek treba iz potrebe da, da, da, da konzumira taj duhovni život, da baš tu potrebu osjeti, kao potrebu za glađu i želju. Da utoli glad i želj čovjek jede znači hranu, pije ovaj, vodu i tako. Jer čovjeka se rodi tjelesno od majke. Ovaj, da bi odrastao u zdravog čovjeka tjelesnog, tako eh, on, majka ga doji, hrani, njeguje, vaspitava, podiže. Taj čovjek treba da jede, znači, ipak te sastojke koji kažu da su potrebni čovjekovom organizmu, vitamini, minerali. I tekako znamo nekad biti dobri u tome da sastavljamo te kao zdrave jelovnike, šta je bitno za organizam. Pa je smo to kod ženskog pola, to isto za te dijete, za linije, za ljepotu, kao dijete, pa šta, kako, pa gladuju, pa šta je dobro za ovo, za ono, pa kad neko ima problema sa mašu krvi ili ne znam ja, bilo čime, svi se srećete s tim kako su ljude revnosni u tome, za nekakve dijete, vitamine, minerale, čovjeka. A što je s dušom? Mi znamo da čovjek e, nije samo tijelo. Čovjek je i pored e, dakle, fizičkog, on je i, i, i duhovno biće. I za duhovnog čovjeka treba hrana, treba voda. Znači, hrana je piće tom prenosnom značenju, da se hrani. I ako zapostavimo tog duhovnog čovjeka, to je kao kad čovjek fizički ne jede, ne pije danima ništa i šta se na kraju s njim on, on polako se suši e, dok potpuno ne izgubi ovaj, zdravlje i imunitet i ne znam ja na kraju on umire. Tako biva i sa dušom iskuša tokom života, ako je zapostavimo, ona prvo gladuje, žeđuje, postrije. Oslabi njezin imunitet, što se nalijepi tu na nju, razne bolesti, kao što je tijelo ima razne bolesti. I ona na kraju, kad smo potpuno je zapostavili, ona na kraju umire. A hrana za dušu, to većina od vas zna, to je post i molitva. Post, molitva. Pod postom se podrazumijevaju, znači, odricanje od, kažemo, hrane, pića, prekomjerno tako uzdržavanje od e, loših pomisli, od e, zatim dobrih dijela, jer post nije samo hrana i piće kao što neki smatraju i misle. Evo, to je uzdržavanje od nekih loših navika koje smo imali, pa tad se trudimo da ih e, sklonimo, uzdržavanje od drugih loših i zlih pomisli, a nasuprot tome u postu intenzivnije pojačavamo činjenje dobrih dijela e, i, i tako. A molitva, molitva bez posta ili post bez molitve je kao oružje, recimo puška, bez meta ili obrnuto metak bez puške. Znači, ništa ne znači. Ima mnogi, recimo, poste i nikad se ne pričesti ili se ne mole Bogu. To nema ništa tako posta. Ili obrnuto. Pristupaju pričešću ili moli se Bogu, a nisu to potkrijepili postom i sad, da dovedu u stanje duše i stanje srca i uma u to da mogu da se moli. Jer čovjek koji ne posti i ne trudi se asketski, on ne može da pribere svoj um na riječi molitve i da ustremi svoje misli ka Bogu i da ih zadržava. Jer prosto je nemoguće. Jer njemu će đavo, prvo đavo sam, da mu stalno ometa, ubacuje razne pomisli sa strane i razne situacije da ga odvraća od molitve. A molitva šta je drugo, nego razgovor s Bogom. Zato svako od nas treba svakodnevno da se e, moli Bogu na razne načine, u razne molitve. Prvo na pravila ujutro, uveče, sve biva po, po, po uzrastu duhovnome, kako duhovni podredi. Onda ujutro čim progledamo na oči, odma istog momenta, da odmah to uđe u našu naviku, u naše krvo što kažu da uđe, čim otvorimo oči, da odmah pomislimo, e Bože, hvala ti što sam se probudio, hvala ti na ovom danu, hvala ti na svemu ovome kad ustanemo onda prekrstimo se pa onda molitvu pa pa ko što je rekao naš tu jedan monar, kaže ja i kad se umiva, umiva se po tri puta kaže pa kad pijem vodu kaže tri, po tri puta znači u svemu da damo značenje Božje, značenje Svete Trojice, značenje u svemu tako da vidimo Boga, da nađemo Boga. Kad nešto radimo, počinjemo da radimo, pomenemo Bože, pomozi. Kad odlazimo, dolazimo, kad hoćemo da jednemo, kad postoje java, prije učenja, poslije učenja. Uvijek, uvijek da Boga pominjemo. I sve to molimo. Sve to molimo. Samo kad pomislimo na Boga i to je molimo. Mnogi kažu, ja ne znam da se molim kako i tako. Naučit će Boga. Ali vjerujte mi, ovaj, i sama pomisao na Boga je već molitva. I što više se sve vežemo za Boga, to će nam se više otkrivati šta i kako treba da radi. I upravo i ta sila jeste ta veza te molitve neprekidne, neprestane. Jer i e, sveti oci i sihasti, sad taj izraz možda mnogima ne predstavlja nešto, ali taj sihazam pokret, taj e, koji je, koji je, da kažemo, e, bavio se načinom molitve sa Bogom, to je ta unutrašnja, unutrašnje, e, stalno, neprekidna molitva koja je tekla u srcu. Znači, kad, ti starci kad su nešto radili i dok su pričali ovako i bilo šta, oni imaju stalno molitva u srcu. Stalno. Imali su taj osjećaj molitve, da su stalno vezani s Bogom. Iako taj nivo, iako je veoma teško dostići taj nivo, ali ako budemo strepili, e, stremili da ga postignemo, postićemo. Ništa nije nemoguće, sve je moguće čovjeku s pomoć Božiju, e, onda neće biti ni potrebe da koristimo koje kakve recepture i i ovo sve o čemu smo večeras govorili, opet evo sad na kraju mi nešto ovako e, pade na pamet, da i tu imamo malo ovako mi ljudi pogrešan pristup. I to e, dolaženje na izvor i pijenje sa izvora i korištenje, da kažemo na neki način, izvora i e, te Božje sile je opet negdje ovako pogrešan pristup. Treba biti dio toga, znači. I ako smo u vezi sa Bogom i, e, i, i, i da kažemo e, e, u, u, u tom nekom sadejstvu s Bogom, znači onda je to to. Znači, samo molitva, post. To je bitno. Znači, hraniti dušu svoju, evo što, ko što naša sestra rekla tu, ovaj, da se fino osjeća. To je to što ona, što je duša njena gladna bila, žedna bila, i ona na ovakvom mjestu nasiti dušu svoju. Zato mnogi koji uđu u hram Boži, kaže nešto se tu fino osjećam, nešto mi tu kao prija duši, neki mir i tako. Upravo to duša se hrani s tim. A zamislite kako se duša hrani s tim, samo što je ušla u hram, pa osjetila taj nedostatak, tu žar, žeđ i glad koja nedostaje. A zamislite da tek onda pravodno posvetimo pažnju svoje duši, postom, molitvom i svim onim što crpa naša to ovaj, pomenuti vezano, na sila Božja se u nemoći projavljuje. To su možda mnogi čuli od vas, taj e, citat iz pisma. A pa šta to znači? E, Bog ne voli silu silnog čovjeka, gordog čovjeka, nego čovjeka pokajanog, skrušenog, smirenog i u nemoći se Bog pokazuje. A ne u, usilosti silosti čovjeka i tako. Zato nemojte očekivati da će vaše molitve biti uslišene ako ne potrudite se da gordost iz srca vaših iskorijenite, da bratu svome ne oprostite, jer ovaj, prosto nemogući i sam gospod moliti. Gospod njoj kaže kako ono tamo oče naše znači da oprosti dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. E, mi dođemo u hram, pa onda svako svoje poziciju ima neko mjesto i, i, i onda se tu javlja neka samodovoljnost, zauzmemo neku poziciju, ovo je moje mjesto i, ovaj, i onda odakle kao sad ćemo da djelujemo, da se kao molimo i tako, i za sebe, i za svoje potrebe, a ne vidimo brata. Kao što mi je neko skoro ispričao, kaže u Beogradu, kaže vidio je vaš živo onako ovaj, jedan primjer, kaže ovaj, neka djevojka kaže ovaj, sjedila u tramvaju, Eh, imale maramu, dugu suknju, sve ono što eh, odlikuje, da kažemo, spoljni izgled hrišćanske jedne. A, a pored stara bakica sa štapom koja jedva stajala, stojala, držala se za šipku tramvaj, jer nije bilo mjesta, a ona je sjedila tu i kaže kako ne idu tamo kraj crkve, negdje, ne znam, u crkve Svetomarka, ova kaže skače, krsti se, pravi metaniju, ono i opet Znači. A ne biti staricu koja pored nje stoji, znači, ovaj, <laughs> znači, to je ta lažna pobožnost, pobožnost bez dijela, bez, e, to je prosto nemoguće. Nemoguće je da se stačini taj krst spasenja čovjeka, te vertikale Boga i čovjeka i te horizontale čovjeka i čovjeka zajednice ljudi. Kako kažu, neki tumače, to je taj krst spasenja. Čovjek Bog i ljudi kao zajednica. Znači, i dvije glavne hrišćanske zapovijesti se zasnivaju na tom. Znači, svoj evanđelj, sve ovo što smo pričali večeras, od ove jedne priče, sve ono što crkva uči i propovijeda, sve se to svodi znači, na dvije glavne Bože zapovjede. A to je opet ponavljam, to što sam rekao prošli put. Ljubi gospoda Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom, svojim, svom umom I druga koja ne može bez prve, nije moguće prvu ispuniti ako ovu drugu ispuniti. Ljubi bližnjega svoga, kao sam osim. A mi smo svi ovdje bližni. Ako smo u zajednici kao hrišćani. Čak smo bliži nego možda majka rođena ili brat rođen ili otac koji nije možda hrišćanin. Zato moramo da se ovaj život crkveni iz hramova prenosimo u domaćinstvo. Prenosimo u društvo, prenosimo tamo gdje radimo i tako dalje. Znači, da budemo hrišćani na svakom mjestu, a ne samo kad dođemo u hranu E onda je to ono pravo iskreno. Tako dobro, ima li još možda... Dostojno je moj istinu, ti tjavu Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočuju, imate Boga naš